Жак Антуан перехопив насторожений погляд і замовк. Що б ви йому відповіли на таку дурість? Ви ж розумний Змій. Розумні змії про це зовсім не думають. Та ну вже. Зроду не повірю. Дорослий чоловік, який три місяці не бачив жінки? Булат знову не відповів. І Жак Антуан без ентузіазму докинув. А мене ці проблеми займають повсякчас. Втім, як тільки повернуся до Парижа, Булат глянув назад, бо ескімос несподівано крикнув собакам Ах! Це був знак спинитися. Собаки негайно полягали на сніг. Що там сталося? спитав Булат. Ескімос знизав круглими плечима. Трохи привал. Собаки багато потомились але привал був для всіх. Підемо глянути, порушив мовчанку Жак Антуан. Вони зняли з себе линву і пішли до голови колони. Філмарш саме діставав карту і розпростував її на загнутих кінцях лиж. Майже паралельно з першим західним меридіаном тяглася густа смуга тріщин. Та це ж чудовий орієнтир, сказала Кетрін. Отак понад ними йдіть, вона говорила до норвежця. Тур заперечливо хитнув рудим віником бороди. Хіба тріщини тягнуться під шнурівку? Це тільки на карті так, усе ясно і просто. Філмарш підтримав його. Треба звернути. Спершу ліворуч під прямим кутом, а тоді так само праворуч. У цьому був сенс але й певний процент ризику. Компас і досі лихоманило і трясло, а іншого виходу ніхто не бачив, бо хмари мало не торкалися їхніх голів, а зі сходу потягло пекучим вітром. Філмарш оголосив обід. На Булата він і не глянув, і Жак Антуан сказав Начальство завжди пам'ятливе. Так Господь робив і йому велів. Булат вирішив перебити його теревені. А що він звелів вам? Покинути журналістику і майнути в богослови? Богословом я вже був. Райман обідав поряд з ними, жував галети і гриз пемікан просто з мерзлої грудки. Француз відповів, розраховуючи на Раймона. Вдарюся трохи в секс аби довести декому, що я нормальний чоловік. Влаштуюся в одному спеціальному журналі. Спеціальному для юнаків? спитав Раймон по-французькому. «А вже ж, від 16 до 23 років. Раймонові було саме 23. Стара тема набула нової інерції. Це могло тривати до безмеж. Та раптом Булат затамував подих. Од його чобота на Раймонову лижу впала тінь. Він іще сам не вірив, як раптом з поза його спини хтось несамовито закричав Сонце. Кричав Хоцудай. Усі посхоплювались і звернули погляди на північ, де крізь запону хмар уже ледь видимо прозирав світло-сірий сонячний диск. На нього швидко находила непросвітна хмара, кругом знову запанувала білосива пітьма. Та п'ятнадцятьом людям і цієї короткої появи сонця було досить. Дванадцять нуль, нуль, переможно сказав американець. Чуття нас не підвело. Леді й джентльмени, незважаючи на туман, ми рухалися точно. Чуття й справді не підвело. О 12 годині сонце стояло на півночі де в Мускінгбукті вже мав чекати Криголам. Філмарш не врахував тільки припаю, що міг виявитися за бар'єром шельфового льодовика, перепинивши дорогу Криголамові. Булат поділився думкою з начальником і місіс Кет. Але навіть така поправка вже не відігравала вирішальної ролі. Ви молодець, похвалив його начальник. Навіть у такому випадку це не затримає нас більше як на півдня. Хоча я.